Վաղը ԵՀԿ առաքելությունը կանցկացնի շփման գծի պլանային դիտարկում։ Արցախյան հերոսամարտի մասին նկարահանվել է տեսաֆիլմ։ Հայաստանի նախագահը հանդես է եկել կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի համաժողովում։ Հարավային Օսիայի խորհրդարանը կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Իսրայելի վարչապետը քննարկել են փոխգործակցության հարցը ահաբեկիչները միլիոնավոր դոլարների շահույթ են ստանում Թուրքիայի սև շուկայում նավթի վաճառքից։ Թուրքիան հաշվում է Ռուսաստանի պատժամիջոցներից գրելիք վնասները։ Լևոն Արոնյանը վարկանիշային աղյուսակում առաջադիմել է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մաս Նոյեմբերի 30-ին եւ լույս դեկտեմբերի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատժիչ գործողությունների։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 Խորենացի ազգային եւ հոգեվոր արժեքների ուսումնասիրությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից նկարահանվել է 20-30 րոպեանոց 11 տեսաֆիլմ, որոնք պատմում են Արցախյան պատերազմի մեր հերոսների նրանց սխրանքի մասին։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության փոխանցմամբ տեսանյութերը պատրաստվել են հենց իրենց Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների հուշերի եւ պատմությունների հիման վրա։ Յուրաքանչյուր տեսաֆիլմ ներկայացնում է մեկ հերոսի կամ մեկ ջոկատի կազմավորման գործունեության պատմություն։ Ես մի զարկն եմ քո բազգի խորագրով ծրագիրը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրամաշնորի եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հայտարարած մրցույթի շրջանակներում։ Պատրաստված ֆիլմերը ցուցադրվում են Արցախի դպրոցներում։ Ինչու այցելունները դժգոհ են պոլիկլինիկական բաժանմունքից։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հանրապետական հիվանդանոցի պոլիկլինիկայի նոր շենքը սպասարկման նոր ворակ չբերեց քաղաքացիների համար։ Այցելուների հերթերում դժգոհությունները ամենատարբեր բնույթի են, սկսած մասնագիտականից, վերջացրած հիվանդների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքից։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արարատ Օհանջանյանի խոսքով մի քանի ամիսների ընթացքում հարյուրավոր բողոքներ է ստացել հիվանդներից, հատկապես սոցիալական անապահով խմբերի ներկայացուցիչներից, որ պոլիկլինիկայի մանվճար սահմանված բուժհետազոտությունների համար գումար են գանձում նրանցից։ Խորհուրդ Դատարանի վերջերս կայացած նիստին, որի ներկայ է նաև կառավարության անդամներ, падգամավորը հարցն ուղղել է առողջապահության փոխնախարար Զոյա Լազարյանին։ Սոց անապահով խմբի հիմնադրները ամբուլատոր բուժպասարկում ստանալու համար հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի բաժնում պիտի կատարեն մուծումներ այդ այն դեպքում, երբ նրանք բուժպասարկում պետք ստանան պետպատվերի շրջանակներում, ասինքն ձեր։ Եվ բժիշկներն են բողոքում, եւ հիվանդներն են բողոքում ստացվում է այնպես, որ բուժող բժիշկը ադմինիստրացիային դիմում այս կամ այն հաշմանդամին, որպեսի պետպատվերի շրջանակներում ապահով է դրա բժողությունը։ Նույնիսկ դեպքում ավակ բժիշկն է որոշում, կատարվել է պետպատվերով, թե վճարովի։ Նույնիսկ դեպքում որոշում է պոլինիկայի վարիչի ստորագրությունով էլինին ձեի վճարովի, կամ եթե արդեն ստացվում է, որ հիվանդը սկսում է բողոքել, դեպքեր են նկարագրում, ասում են դեղանու չկա, ռեակցիվ չկա, որպեսզի կատարվի քննությունը կատարվի։ Խնդիրը փոխնախարարը պարզաբանեց գերատեսչության տեսանկյունից այսպես. Այդպիսի հրահանգ չկա, որ սոցիալապահով խմբի հիվանդները պետք է վճարեն Հիվանդին ընդհանրապես հետազոտման համար անհրաժեշտ լինի լաբորատոր թե գործիքային հետազոտություններ նշանակվում է արվում է միայն բժշկի ցուցումով։ Նման դեպքերում իհարկե բոլոր հետազոտությունները սոցիալապահով խմբի կատարվում է անվճար։ Իսկ եթե որ որ շատ ընդունված է մեզ մոտ եւ հիվանդները իրենք որոշում են եւ իրենց հետազոտությունների հաջողականությունը եւ անհրաժեշտ ծավալը, ապա նման դեպքերում իհարկե իհարկե մերժվում է նման հիվանդներին։ Առողջապահության փոխնախարար Զոյա Լազարյանը նշեց, որ նախարարությունը միջոցները նպատակային օգտագործելու համար պահանջում է բժիշկներից, որպեսզի աննպատակ ուղեգրեր չտան որպեսզի նախատեսված գումարները ճիշտ նպատակային օգտագործվեն։ Փոխնախարարն այսքանով հանդերձ առաջարկեց Արարատ Օհանջանյանին հիվանդներից վճարներ գանձելու կոնկրետ դեպքերի մասին ներկայացնել գրավոր, որի դեպքում է խոստացավ հետամուտ լինել հարցին։ Բելլալալայան այսօր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք Փարիզում մասնակցել է միավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի դեմ պետությունների 21-րդ համաժողովին։ Համաժողովում ունեցած իր ելույթում կլիմայի փոփոխությունը գլոբալ մարտահրավեր համարելով Սերսաքսյանը ընդգծել է, որ այն հավասարապես սպառնում է բոլոր պետություններին անկախ նրանց չափից եւ զարգացման աստիճանից։ Չնայած Հայաստանի մասնաբաժինը համամոլորակային արտանետումներում մեջ չէ եւ չի գերազանցում 200%-ական տոկոսային միավորը, այդուհանդերձ Հայաստանը կարևորում է այս հարցում բոլոր երկրների ջանքերը համատեղելու անհրաժեշտությունը եւ որպես զարգացող երկիր հանձնարարություն է ստանձնել իր ներդրումը ունենալ համամոլորակային մոլորակային ջանքերում։ Հայաստանի ազգային դիրքորոշումը արտահայտված է մեր կառավարության կողմից հաստատված ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ փաստաթղթում, որի հիմքում ընկած են հետևյալ սկզբունքները. Առաջին, ջերմոցային գազերի գլոբալ արտանետումները պետք է սահմանափակել այնպիսի մակարդակում, որ մթնոլորտի գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը չգերազանցի 2 աստիճանը։ Երկրորդ, պետք է ворթեգրել ընդհանուր, սակայն տարբերակված մոտեցում հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության մեջ երկրների ներկա ու պատմականորեն տարբեր պատասխանատվությունը։ Երրորդ, ջերմոցային գազերի արտանետումների սահմանափակման բերի բաշխումը պետք է իրականացնել հաշվի առնելով կլիմայական ռեսուրսներից օգտվելու ներկա ու ապագա սերունդների իրավունքները։ Եվ վերջապես 4-րդ, անել այնպես, որ մեր գործողությունները չհանգեցնեն զարգացող երկրների սոցիալ-տնտեսական հետընթացի։ Հայաստանը պատրաստ է ստանձնել ջերմոցային գազերի արտանետումների աճի սահմանափակման քանակական հանձնարարություն, ասել է հանրապետության նախագահը։ Անփոփելով ելույթը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ կլիմայի փոփոխության մարտահրավերը, ինչպես նաև վերջին շրջանում բոլորին անհանգստացնող արդի համաշխարհային սպառնալիքները չեն ճանաչում ոչ ազգային սահմաններ, ոչ միջազգային իրավունք, ոչ քաղաքակրթության նորմեր։ Նախագահի համոզմամբ այսօրվա փոխկապակցված եւ գլոբալացված աշխարհում մեկ երկրի արժեվ ծառացած մարտահրավերը հավաքական առումով բոլորի մարտահրավերն է։ Հետևաբար լուծումները պետք է լինեն համապարփակ, համաձայնեցված եւ համադրված։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անհրաժեշտ է համարել վերաիմաստավորել համաշխարհային համակեցության հիմքերը, կատարելագործելով եղած գործիքակազմը։ Կլիմայի փոփոխության մարտահրավերներին համատեղ արձագանքը հաջողության դեպքում ըստ Սերժ Սարգսյանի կարող է դառնալ նոր տեսակի համատեղ ջանքի նախադեպը։ Հարավային Օսիայի խորհրդարանը կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Այս մասին հայտնել է խորհրդարանի խոսնակ Անատոլի Բիբիլովը։ Մենք ցավում ենք, որ հարավային Օսիան մինչ օրս չի ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Այժմ հայոց ցեղասպանության ընդունման հարցը մտցված է Հանրապետության խորհրդարանի օրակարգ եւ դրվելու է քննարկման։ Անհրաժեշտ է Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված գործողությունները որակել որպես հանցագործություն եւ դատապարտել ցեղասպանության մերժման քաղաքականությունը, ասել է Բիբիլովը։ Խոսնակը նշել է, որ եթե համաշխարհային գերտերությունները այս հարցում առաջորդվում են կոնյուկտուրային շահերով, հարավային Օսիայում պատմական ճշմարտությունը կասկածի տակ չի դրվում։ Այդ իսկ պատճառով առաջորդվելով պատմական արդարության եւ հիշողության պահպանման սկզբունքներով կարեւոր է ճանաչել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած վայրագությունների եւ հայերի զանգվածային սպանությունների փաստը։ Բիբիլովը ասել է, որ հարավային Օսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը այսօր չի առաջացել, սակայն հենց հիմա է նոր իմաստ ու նշանակություն ստացել։ Հաշվի առնելով ռուսական ինքնաթիռը խոցելու վերջին միջադեպը եւ այն գնահատելով որպես ագրեսիայի դրսեւորում մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի նկատմամբ, կարծում եմ, որ անպատկառ Թուրքիային միակ համարժեք պատասխանը մի շարք այլ համալիր պատասխան քայլերի հետ մեկտեղ կլինի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ընդգծել է խորհրդարանի նախագահը։ Նա նաև նշել է, որ հարավային Օսեին չի անհանգստացնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատացումը, քանի որ հարաբերություններ գրեթե չկան։ Նույնը խոսնակի կարծիքով վերաբերում է Ադրբեջանին, որը հարավային Օսեայի հանրապետության գործընկերը չէ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն արձանագրել են Սիրիայում իրավիճակի սրման հետ կապված համակարգման մեխանիզմի շրջանակում ռուսական եւ իսրայելական զինվորականների հաջող փոխգործակցությունը։ Հույս ունեմ, որ Ռուսաստանն ու Իսրայելը կկարողանան շփման ընդհանուր եզրեր գտնել, համաձայնություն ձեռք բերեն բոլոր գլոբալ ռազմավարական հարցերի շուրջ։ Կարծում ենք, որ դա միանգամայն մեր ուժերի սահմաններում է, ասել է Իսրայելի կառավարության ղեկավարը։ Նեթանյահուն հավելել է, որ կողմերը շարունակելու են առաջ ընթանալ փոխգործակցության ճանապարհով օթում, ցամաքում եւ ոչ միայն Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը միլիոնավոր դոլարների շահույթ է ստանում Թուրքիայի սև շուկայում նավթի վաճառքից։ Այս հայտարարությունը արել է Իրաքի խորհրդարանի անդամ եւ անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մավաֆակ Al-Rubayin ռուսական Russia Today հերոստալիքի հետ հարցազրույցում։ Իրաքցի պատգամավորը նաեւ հայտարարել է, որ Սիրիայում վերավորված ահաբեկիչները բժշկական օգնություն են ստանում Թուրքիայում։ Վերջին 8 ամիսներին իսլամական պետությանը հաջողվել է վաճառել մոտ 800 միլիոն ԱՄՆ դոլարի նավթ թուրքական սև շուկայում։ Դա իրաքյան սիրիական նավթն է, որը Իրաքից եւ Սիրիայից բեռնատարներով տեղափոխվում է Թուրքիայի սահման եւ վաճառվում միջազգային գների կեսի չափով, ասել է Իրաքցի խորհրդարանականը։ Այն գումարները, որ գոյանում են թուրքական սև շուկայում իրաքյան եւ սիրիական նավթի վաճառքից, իսլամական պետության գործողությունների թթվածինն են։ Երբ դա կտրվի, իսլամական պետությունը շնչահեղձ կլինի, եզրահանգել է Ռուբային։ Թուրքիայի ազգային հանրապետական կուսակցությունից падգամավորները գնահատել են ռուսական պատժամիջոցներից հնարավոր վնասները։ Անտալիայի նախկին քաղաքապետ падգամավոր Մուստաֆա Ակայդնը հայտնել է, որ նահանգը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրումից հետո կկորցնի 6.5 միլիարդ դոլար, 6 միլիարդ դոլար զբոսաշրջության ոլորտում եւ եւս 500 միլիոն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Նրա գործընկերը Անտալիայի արևտրաարտունեբերական պալատի ղեկավար Չեթին Օսման Բուդագը նշել է, որ Ռուսաստանից զբոսաշրջության հոսքի անկման պատճառով բիզնեսը այդ նահանգում այս տարի արդեն կորցրել է եկամտի մոտ կեսը, սակայն ճգնաժամը կվերաբերի ամբողջ Թուրքիային։ Թուրքիայի եկամուտները Ռուսաստան արտահանող հանումներից կազմում էին մոտ 6 միլիարդ դոլար, туриզմի ոլորտում 7 միլիարդ դոլար։ Երկու երկրների միջև լավ զարգացած է նաև մանրածախ առևտուրը, որի ծավալը արդեն նվազել է 2013 թվականի 8.5 միլիարդ դոլարից մինչև 2014-ին 6 միլիարդ դոլար։ Եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սրվեն, Թուրքիայի վնասները կարող են կազմել տարեկան 20 միլիարդ դոլար, ասել է նա։ Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի բնական գազի մատակարարումը Թուրքիա, ապա Անկարան կմեծացնի Ադրբեջանից եւ Իրանից գազի գնումները։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի փոխվաճապետ Մեհմեդ Շիմշեքը, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվելու պատճառով Թուրքիայի նկատմամբ Մոսկվայի հնարավոր պատժամիջոցների մասին հարցը։ Նրա խոսքով չի բացառվում, որ Անկարան նաև քննարկի Թուրքիա լրացուցիչ հեղուկազի մատակարարումների հարցը։ Թուրքիայի գազի պահանջարկի 61%-ը ապահովում է Ռուսաստանը։ Հայտնի չէ թե ինչպես պետք է Թուրքիան մեծացնի Ադրբեջանից եւ Իրանից գազի մատակարարումների ծավալները։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը որոշ ժամանակ առաջ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում արդյունահանվող գազի ամբողջ ծավալները արդեն բաժանված են գնորդ ընկերությունների միջև եւ որևէ գնորդի մասնաբաժին ավելացնել հնարավոր չէ։ Իրանից Թուրքիա ձգվող գազի խողովակաշարի տրամագիծը եւս ցույց չի տալիս մեծացնել մատակարարումների ծավալը Թուրքիա։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության զորքեր են մցվել Բաքվից մոտ 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս գտնվող Նարդարան Ավան, որը համարվում է ադրբեջանցի շիաների կենտրոնը, եւ որտեղ վերջին երկու օրերին արյունալի բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության եւ շիա հավատացյալների միջև։ Նարդարան ավանը բոլոր կողմերից շրջապատված է իրավապահ մարմինների կողմից։ Ներքին զորքերի զինվորները բարեկեցություն են անում ավանի բոլոր փողոցներում։ Ավանի շուրջ հատուկ ռազմական տեխնիկա է տեղակայվել։ Նշվում է, որ Նարդարան ներքին զորքեր մցվելու պատճառը բնակիչների կողմից մաշտաղան Նարդարան մայրուղին փակելն է։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են վերադարձնել նախորդային ոստիկանության հետ բախումների ժամանակ սպանված 5 բնակիչների դիակները մարզասերների համար։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակում առաջադիմել է մեկ աստիճան եւ բարձրացել 6-րդ տեղը։ Հայ գրոսմայստերը ունի 2788 վարկանիշ եւ շրջանցել է իտալացի Ֆաբիանո Կարուանային։ Ֆիդեի առաջատարը դարձյալ աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է, որին հաջորդում են բուլղարացի Վեսելին Թոփալովն ու հնդիկ Վիշվանաթան Անանդը։ 100 լավագույն գրոսմայստերների ցուցակում տեղ են գտել Հայաստանի հավաքականի եւ ուս երկու ներկայացուցիչներ՝ Գաբրիել Սարգսյանը 43-րդն է, իսկ Սերգեյ Մովսիսյանը նահանջել է 88 108-րդ տեղ։ Հայ սամբիստները համերաշխ են ռուսների հետ եւ չեն մեկնի Թուրքիա Եվրոպայի դերահասների առաջությանը։ Հայաստանի Սամբոյի Ֆեդերացիայի մամուլի ծառայության փոխանցումը Հայաստանի Սամբոյի Ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Հայրապետյանի հայտարարությունում ասվում է. Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիան համաձայնություն թվականի նոյեմբերի 28-ի ֆեդերացիայի գործկոմի որոշման չի մասնակցելու սամբոյի Եվրոպայի դերահասների բաց բաց առաջնությանը որպես բողոքի եւ համերաշխության դրսեւորում դեպի համառուսաստանյան սամբոյի ֆեդերացիան թուրքական զինված ուժերի կողմից ռուսաստանի դաշնության ռազմական ինքնաթիռի կորցանման կապակցությամբ անցած շաբաթ ռուսաստանի սամբոյի ֆեդերացիան հայտարարել էր մրցաշարին չմասնակցելու մասին Առաջնությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-ից 7-ը Ստամբուլում։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, գիշերը տեղումներ, լեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով, ցերեկը առավելապես առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 7-ից 12 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։